Du hører på God helg med Gros og Gunstveit hver fredag klokka fem. I don't know who you are. I don't know what you want. But I will find you. I will hunt you down. And I will make you to listen to. Go ahead! helg med Johs og Gullstveit. Vi er endelig tilbake i Radio Grimstad sitt flotte lokale. Ja, hjertelig velkommen til Skro, Storgata. <laughs> Storgata. Og til vårens eh, altså, episode. Jeg husker ikke helt. Ikke heller en av disse episodene av God helg. Og vi ønsker dere alle en god helg, dere som går inn i, eh, i helga med et godt mot. Mot. Fredrik. Ja. Denne sendinga så har vi utrolig mye på den såkalte agendaen, tapetet yes. eller på programmet. Vil du tise litt? Jeg kan tisse litt. Vi skal ha masse deilige sanger i dag. Mm. Eh, vi skal snakke litt om at jeg endelig har fått på meg russebuksa. Hva mer skal vi snakke om? L? Nei, Vi skal jo ha de daglige spaltene, <laughs> ukentlige spaltene. F.eks. Hva er eh, det som skjer? Vi tar et dypblikk eh, inn i Din favorittspalte? <laughs> Ja, inn i adressetida. Eller adressesidene. Og vi tar da, eh, eh, dagen i dag, som er hva det som skjer den dagen i dag. Og vi har konkurransespalte. Det er noen som har vunnet to premier. To kinobilletter. Og vi kommer med nytt spørsmål? Nytt spørsmål, ja. Og ja, vi har spilt inn en sang. Det har vi òg. Eh, jeg har blitt forkjøla. Oh. Så nå sitter jeg altså og knasker på disse, uh, disse her. Ja. Og, strepsils, eller sterils, som jeg kaller det. <laughs> ja. Det skulle egentlig være eh, konkurransen gjennom eh, programmet. Eh. At hva er det jeg spiser på? Men siden han har sagt strepsil, så lurer jeg på hvilken hånd <laughs> Nei, så sa jeg Søren, altså. Fantastisk, Al. Hvilken smak det var, men det var altså honning. Hvilken honning er det Al <laughs> knasker på? Strepsil med honning og melon. Da dropper vi det. Nei, honning og lemon, det er jo da sitron. Sjava. <laughs> Men så har jeg også en annen frukt som høres sånn sånn ut. Oi! Hvilken frukt var det? var det? Dere vinner altså, altså ingenting. Vi sier svaret i slutten av sendinga, men det er litt sånn spennende i løpet av sendinga. Fredrik, har du hatt en fin uke? Ja, jeg har hatt en veldig fin uke. Jeg har eh, gjort eh, mye skøyestreker. Har mye tentamen i dag. <laughs> Jeg har hatt mye, veldig mye tentamen denne uka, I dag, det heter. Denne uka. Denne uka som det heter. Jeg har hatt eh, både bokmål og sidemål og matematikk. Eh, og gikk best av bokmål og sidemål sidemål, faktisk. Hvorfor? Uh, eh, for jeg føler, <laughs> føler at uh, jeg uh, Eller de, de, har litt lavere Hva heter det for noe? Terskel, Terskel, for å få gode karakterer i nynorsk enn de har i bokmål. Ja. Så hvis jeg skriver like bra på nynorsk som jeg gjør på bokmål, ja. så har jeg bedre sjanse til å få bedre karakterer på nynorsk enn på bokmål. Ja, Eller sidemål, ja, som, ja. Sidemal, sidemal, som de har begynt å si. Fordi at eh, Å, vi støter alle de som ikke kan nynorsk. Buhu, synd for dere. Men jeg <laughs> eh, husker det ja, Jeg har jo en mor som kommer fra det glade Vestland, eller Rogalandet eh, nærmere bestemt Nybø. Og da har jo jeg hatt mye nynorsk opp igjennom. Det har jo på en måte kommet eh, via mor. Du har fått, <laughs> fått via morsmål, for å si det sånn? Ja, og, og, og da har på en måte og, og, husker på videregående, når jeg skrev en nynorsk nynorsktest, så var det eh, tekst så var det null feil. Alt var nynorsk. Oi. 100 Steike. Men jeg fikk en fyrer fordi at uh, Jeg syntes ikke at eh, stilen passet så veldig til temaet, ja, og da, nettopp. da droppa jeg ut. Der har vi lærere i et nøtteskall. Ja. Men, men, nok om nynorsken. Nå skal vi snakke litt videre i løpet av sendinga om noe helt annet. Det skal Vi Vi skal over på første spalte, som er kul tur eller dårlig tur. Men først, Fredrik, skal ja. vi høre en sang. Ja, hvilken sang skal vi høre, Ellen? Du, eh, nå har lyst til å høre en eh, gutt. Ei, ja. ei jente. Ja. Eh, nei, et boyband. <laughs> Et boyband, faktisk, ja. Eh, kan vi høre på en Jeg vet jo at det er mange fjortisjenter som hører på oss. Ja. Og ja. <laughs> det er Selvfølgelig er det. Og da må vi høre på One Direction. Selvfølgelig mitt favorittband. Og vi skal høre What makes you beautiful? Ja. Det er det som gjør deg nydelig. That's what makes you beautiful. <laughs> det var uh, I og med at vi har um, uh, boyband-kveld i dag Vi har boyband-kveld i dag. Så hører vi på litt på uh, den, og så skal vi høre Justin Bieber seinere. Så ja, fjortisjenter, ta oss og gled dere litt av. Hæ? Ja, gled dere. Ja. Nå har vi en annen som vi har gleda oss veldig lenge til. Fredrik. Å, som vi har gleda oss. Vi er, Jeg har i hvert fall gleda meg veldig. Har du det? Ja Hvor mye på en skala fra 1 til 10? 25. Uh, 24,9999. Det er ikke dårlig. Nei. Vi skal nemlig ha kultur og dårlig tur. Eller dårlig tur. Eller og dårlig tur. Det er vår kulturspalte. Ja. Og kulturen vi har prøvd denne uka. Det er ikke den kulturen som vi pleier å bruke, nemlig den kulturtilbudet som er i Grimstad. For denne helga har vi vært på tur. Vi har vært på en kultur. En kultur. Eh, og hvor har vi vært, Fredrik? Vi har vært i det glade landet sør for Norge som heter ikke Tyskland, men, men Danmark. Danmark. <laughs> Vi har vært i det, det land Nei, Danish land. Danske land. Ja. Vi har vært i Danmark, og vi har uh, eh, satt en potet eller to i halsen. Vi har satt altfor mange poteter i halsen. Og ca. Eh, hver trash eh, potet i halsen. Vi har faktisk lært oss det danske tall tallsystemet. Ja, det lærte vi av en taxisjåfør. Ja, Vi satt på taxi og lærte det danske tallsystemet. Veldig gøy. Men eh, bakgrunnen, Fredrik, hvorfor var vi de der? Bak? Vi var jo på tur med Fjerde menighetsungdom. Vi var på en liten eh, ledegjeng En leder, liten ledegjeng som ja. dro på en eh, blå tur. Ja. Vi satte oss i bussen, visste ikke hvor vi skulle, og endte opp i Skagen i Danmark. I Skagen, du. Ja. Og Åssen var det, Fredrik? Eh, jeg koste meg. Vi hadde det veldig gøy. Vi gjorde mye skøye streker, som jeg liker å si. Vi var blant annet og hadde lasertag. Det hadde ikke jeg opplevd før, så det var meget gøy. Og lasertag, For dere som ikke vet om det, så er det eh, akkurat som paintball, uten at det blir skutt. Du skyter en laserstråle på, eh, mot andre som har en vest på seg, Med yes. mottaker ja. som teller poeng. Det her var veldig kult, for jeg har, bare sett, sånn- jeg har sett samme greia, bare du skyter hverandre, og så er du død. Mm. Men det her var veldig kult, for du kunne ta basen til hverandre og få liksom sånne mm. krefter, kan jeg si det? Ja. ja det, det var veldig kult. Mm. Paintball med laser, altså, for de som ikke vet hva ja. Flashtag er. Uh, det gikk hardt for seg. Det var noen som fløy ned trappa, og <laughs> liksom, men det var himla moro. Veldig gøy. Og så spilte vi Så var det pizzabuffé. Kjempegøy. og så fant jeg ut at det hadde vært kult å kjøre gokart. Ja. Det var ikke så kult uh, etter å ha spist pizzabuffé. uh, <laughs> eh, for jeg kjørte forbi noen dansker. Jeg, jeg, kort, altså, motoren stoppa jo i, i første svingen. Den kortslutta? Ja, kortslutta. Måtte dra i den snora og få den i gang igjen. Og så tok jeg noen, gang, tok jeg noen dansker. Og så, vet du Da da begynte, Kom pizzaen, pizzaen. da begynte pizzaen å jobbe ja. nedi <laughs> magen, for å si det sånn. Så det var rett før det gikk galt. Men det gikk fint. Det gikk veldig fint eh, hvordan, Hvis du skal ta alt, alle buffeene til sides Ja, for vi levde jo bare på buffé hele helga. Ja, buffé er jo en veiens til mannens hjerte. Ja. Eh, via buffé. Ja. Og bacon til frokost. Og bacon til frokost. Eh, hvis vi skal se bort ifra det, og alt det sosiale, og at det var en fin tur Kulturtilbudet i Skagen, Ja Hvordan, hvordan, hva syns du? Um, i, akkurat der vi var, i Skagen, var ikke alt akkurat eh, kulturtilbudet veldig top notch. Nei, for det var mest sånn jazz og kjør på hai. Ja. Det var ikke så mye action der. Nei. Vi var jo vi var på en liten handletur lørdagen. Mm. Eh, for så vidt. Noen kule butikker. Vi var inne på apotek, blant annet. Satt der i en time, tror jeg. Ja. Det var spennende. Ja. Men eh, har du en bil, mm. og du kommer deg rundt lite grann, typ eh, fem mil rundt Skagen, kanskje, ja så har du god mulighet til å kose deg veldig mye, i hvert fall i en helg. Mm. Eller hva syns du, Ellen? Jo, jeg, eh, altså, jeg koser meg veldig. Og jeg kunne jo godt ha spilt lasertag. Altså, vi spilte lasertag i Hvor lenge var det? 15 minutter? Nei, ja, 20, 20 minutter. Det var så klissblaut når jeg kom ut ja. igjen. For det var jo full kjør, altså. Men det var dritgøy. Det var dritgøy. Ja. Så eh, karakter? Karakter. Eh, etter å ha tenkt nøye gjennom det, ja. hatt en nøye evaluering, mm. så har jeg kommet her fram til eh, Jeg holdt på å si fire, men jeg tror jeg bøyer meg til en femmer. Ja. For det var altså så gøy. Eh, ikke med nødvendigvis eh, i kultur i eh, Skagen, nå babler jeg veldig mye, men med det vi holdt på med på turen. Ja. Du da, Ellen? Jo, altså, i Skagen Hvis du tar på en måte perimeteret ut og går en fem mil utenfor Skagen, så syns jeg at kulturtilbudet, hvis du har bil, en femmer. Hvis du ikke har bil, fire. Så mellom der pga. det at du må ha bil for å ha det gøy. Men ja. Det var på en måte det. Nå skal vi over Nå har vi på en måte inn i boyband-moodet. Vi er eh, i boyband. Så nå skal vi Altså nå er ikke på et band, men nå skal vi over på en annen boy. Eh, fra eh, boyband One Direction til Boyfriend med Justin Bieber. If I was a boyfriend and never let you go, ah. I would take a bus away you never wanna go. Yeah. <laughs> eller you wanna go. <laughs> Ja, ja, ja, mm, um, ja. det var Justin Bieber med boyfriend, boyfriend. eller guttevenn, eller kjæreste, som de også kalles i Uniten. <laughs> Ok, nå har vi hørt på Justin Bieber, og, og nå skal vi høre på, eh, på meg. det er jo en eh, drøy overgang. Eh, for nå skal jeg altså presentere for dere, kjære landsmenn og kjære Grimstad for folk, menn og kvinner Eh, og de som er litt usikre. Ja, Vi eh, gleder oss. ja, nå skal vi snakke litt om Kulturprogrammet. For Kulturhuset er jo stappende sult av knallgøye ting. Og grunnen for at jeg nå dreier over på eh, eh, litt sånn Haugasund-dialekt, er fordi at eh, i, i, dag eh, <laughs> Jeg holder på å miste det. <laughs> Åh, hei, hei, Nei, OK. <laughs> Nå jeg begynner jeg å bli trøtt her. Beklager så mye. Jeg tar det, eh, hovedkulturprogrammet, altså i kveld, så er det Vamp på Grimstad kulturhus. Kom dere til Kulturhuset. Og hvis jeg ser, seiler jeg mest i havet <laughs> Og så har de sangene der. Eh, så Fantastisk potpurri. <laughs> Ja. Det var <laughs> Så eh, «Simone, mannen, bukker opp til sti, Eh, så er det eh, Det er altså Vamp som spiller i kveld. Jeg vet ikke helt om det er ledige billetter, men sjekk det på nettsida Kommer til Kulturhuset. Vi kjøpte den så i Stavanger, det var veldig bra. veldig bra eh, Bortsett fra at uh, hoved uh, Husker ikke helt navnet hans. Det er litt skuff, men han hovedvokalisten går rundt i en gardin. Men bortsett fra det, så er det <laughs> veldig, veldig bra. Veldig bra Kom dere til Kulturhuset og se på Vamp. Uh, ukens premiere, det er Jungelboken. Og den ser knallkul ut, altså. Eh, det er jo den her Jungelboken eh, som ikke er tegnefilm, gamle, men en ny eh, film. Ja. og så er det Where to invade next. Hvor skal vi invadere neste? <laughs> og så er det Huset, eller The House på godt norsk. Filmen som fortsetter, det er filmen som vi godkjente siste uke. Det er Batman via Supermann, Down of Justice. Og så er det Kung Fu Panda 3, Grand Hotel, Huntsman og The Boy. Og eh, for å snakke litt Den eh, filmen jeg har tatt denne uka, er jo da 'Jungelboken'. Det er rett og slett fordi at det er en spennende film. Um, Ifølge Kulturhuset så er det basert på Rudyard Kiplings <laughs> Rudyard Kiplings tidløse historie og inspirert av Disneys klassiske animerte film. Kommer nå Jungelboken i en helt ny, episk og eventyrlig live action-versjon. Eventyret handler altså om Mowgli eh, som er en gutt som blir oppfostra av en ulvefamilie. Og i seg sjøl er jo det ganske sært, men eh, det danner grunnlaget for en bra film. Eh, men han føler seg ikke lenger velkommen i jungelen når den frykt, fryktsomme tigeren Shere Khan, eh, som bærer arv fra menneskene, sverger å eliminere han fordi han ser som en trussel. Og så føler han at han må eh, forsvinne, han må komme seg vekk, bryte ut. Og eh, legge ut på en stor reiser for å finne seg sjøl. Han har med seg mentoren på reisen sin, panteren Bagheera, eh, kjent fra uttrykket 'Hva skjer da, Bagheera?' Og, eh, <laughs> og, eh, og, sånne ting. Og den positive livsnyteren Bjørn Baloo, som kommer fra Hallo, Baloo! Men det er ikke så veldig mange som har sier. <laughs> det har jeg aldri hørt. Nei. Dette er altså 15. april, som er i kveld. Den er altså premiere på i kveld. Så hvis du ikke skal på Vamp, og ikke ha noe annet å finne på, kom deg på kinoen og se på Jungelboken. Det var på en måte det eh, kulturprogrammet vi hadde, Fredrik. Veldig bra Nå har jeg lyst eh, på en liten sang fra eh, jungelen til en annen jungel. I Ja. og med at eh, hvis du har sett eh, Hva heter det for noe? musikkvideoen til denne sangen, ja. så blir den spilt inn på en savanne i Afrika. Ikke akkurat jungelen, men i hvert fall eh, på en savanne i Afrika. Og eh, vi skal eh, den sangen som er på den musikkvideoen, er 'Wildest Dreams', og den er av Taylor Swift. Morning! God helg med Gros og Gunstveit. Vi det hørte Bruce Springsteen i anledning at han skal holde Nyheten kom på onsdag om at han skal holde to ekstra forestillinger. Oh. Eller <laughs> konserter i Norge etter at det første Han er blitt sånn en skuespiller, da. <laughs> ja. To ekstraforestillinger til Bruce Springsteen. <laughs> Eh, så det feirer vi litt i dag. Veldig bra. Eh, nå skal vi over på spalten eh, Dagen i dag. Dagen i dag. Dagen i dag. Og hva er det som har skjedd den dagen i dag? Åh, oh, Det har skjedd veldig mye i dag, faktisk. I dag er en spennende dag. Vi er jo, Det er fredag 15. april. Det er årets 106. dag. Det er uke 15. Og vi har 260 dager igjen av 2016. Åh, nå er det bare å jobbe på, så når vi det målet <laughs> innen året. <laughs> Kanskje vi rekker jul i år Ja. I dag, nei, I dag ble mange eh, gøye personer født. Blant annet Leonardo da Vinci i 1452. Eh, vi har eh, Titanic, som gikk på et isfjell eh, i dag. Det var ikke så gøy. Det var ikke Men, så eh, gøy. Uh, blitt en eh, veldig fin film ut av det. Ja, mm. veldig bra film. Emma Watson, som spiller Hermione Granger i Harry Potter. Og jeg husker jeg var forelska i henne da jeg var liten. Var og når jeg var liten, så så ikke hun ut. Hun hadde jo, nei, <laughs> hun hadde jo hår i alle veier, vet du. Det er som en sånn kosteskaft, men, men, men, men hun er pen nå? Ja, altså ja. Når jeg, gikk, jeg husker når hun ble eldre og jeg var fortsatt veldig liten, ja. så var hun veldig pen. Ja. Mm. Hun ble født i hvert fall i 1990. Hun er altså 26 år i dag. Hun er 26 år, ja. Hun begynner å bli gammel. Det tok jeg i hodet, Ellen. Du er veldig god. Takk for det. Sist, men ikke minst, så blei selveste eh, diktatoren i det kommunistiske Nord-Korea, Kim Il-sung. Ingen Kim, ingen kos! Nei, du skal ikke synge Kim. Ingen Kim. Kim Il-sung. Å, ok. Å, shit. Ja. Ingen Kim, ingen kos. Der, Nei, altså. der altså. I 1912 ble han altså født. Starten på et eventyr for han, men eh, nederlaget for mange millioner. Ikke veldig mange andre. Veldig bra. Dagens eh, ord er 'Framtiden er ikke hva den en gang var'. <laughs> ok, skal vi, skal vi, bruke to sekunder bare på å tenke på den, Fredrik? Okay. Sånn, veldig bra. veldig bra <laughs> Det var eh, altså Bernard Levin som sa det. Levin? Var det han som fant på disse buksene òg? Levin Levi, Levis Nei, Levis var det. Ok. Bernard, ok Er det han som er med i Bernard og Bianca? denne filmen? Det kan godt være. Okay. Det var uansett dagen i dag. Mm. Hva skjer nå, Ellen? Altså, det, det, er jo det som er spennende med dagen i dag. For det, er jo, det, det utvikler seg jo hvert år. Altså, Hva skjedde forrige år? Jo, forrige år så Forresten, ellen, ja. så ble Ann-Kristin Olsen, altså ikke Ann-Kristin Bakken, som er vår kjære <laughs> sjef, men Ann-Kristin Olsen, hun ble eh, politimester i Halden. Oi! Ja. ja men gratulerer. Altså Norges eh, første kvinnelige. I hvilket år? Det var i eh, 1983. Så seint, ja. ja. Så kvinnene var ikke høyere i politisystemet enn det? Nei. Men, Men det var en gøy nyhet. Gratulerer, ja. Tankersine Olsen. Gratulerer til Du har jubileum i dag. Først og fremst uh, politimester. Ja. Dernest uh, kvinne. <laughs> Nettopp. ja. Ingen må forveksle Nei. Beklager, Ellen. <laughs> Sånn. Beklager. <laughs> ja. De maser jo om det, vet du. Men ja. sånn er det. Sånn er det. Veldig flott. Og, og, og vi håper at det kommer mange flere Ann-Kristin Olsene framover. Ja. Uh, med tanke på stillinger og sånne ting. Nettopp. Uh, nå skal vi ha en veldig moro gimmick. Nå skal vi over på Hører på River, The River av Bruce Springsteen. Og etter det så blir det altså Visste du forresten at Bruce Springsteen skal ha ekstraforestillinger her i Norge? <laughs> <laughs> skal ha noen ekstra show i eh, Grim... Nei, ikke Grimstad. Um, han, uh, ja, ja, det kommer Bruce Springsteen. Etter det så kommer det reklame. Uh, det må man ha. Ja. Skapelig stemning. Og så hører du etter det Let Me Love You av Ronan Keating. Men først Bruce Springsteen og The River. Kos dere. Ja. Ellen, vi glemte noe. Hæ? Vi glemte noe, Ellen. Fredrik, vi er midt i reklamen. Ja, men, nei, men jeg er tekniker. Jeg får til det her. Ok, Ok, Vi glemte navnedagen, Ellen. Navnedagen, det er jo så Navnedagen viktig. er jo selvfølgelig Oda, Odin og Odd. Gratulerer, Gratulerer, Odd, Oda og eh, Odin. Yes, veldig bra og alle Odin-soldater der ute som <laughs> Nei, de, for en gjeng, altså. Nei, gratulerer med dagen, alle de som heter det. Veldig bra. Skal vi Veldig nå gå over i Ja, nå, nå kan vi ta reklame. Ja. Nå, ja. Og du hørte Ron Keating med Ja. Let Me Love You. La meg elske deg. Og eh, nå skal vi over fra en keyting til en annen nøkkelting. Eh, nemlig en av de viktigste eh, spaltene i denne programmet. Det var en programmet. veldig fin overgang, Ellen. Tusen takk. <laughs> Nemlig hva er det som skjer? Der vi tar utgangspunkt i Grimstads lokalavis, Grimstad Adressetidene, i papirform. Sånn, oh, det var fint papir. Takk. Jeg har både tirsdagens og torsdagens utgave. Ja. Eh, på tirsdagens utgave så står det 'Blant de beste dalske VGS skårer høyt på kvalitet i Aust-Agder'. Så gøy! Gratulerer til dalske. Gratulerer til rektor Kåre Blåild Nei, Blåli. <laughs> Kalte han til Blåild når jeg gikk der, men Blåli. Blåli. Og til Andreas Poppe, som har klart det. Så er det òg eh, på Grimstad Adressetidene fra torsdag, så, altså i går, så eh, står det 'Pulsingvar viste trening i praksis'. Eh, altså han er fra Puls, han eh, som er så himla sprek, som vil at du skal trene med ullsokker og ditten og datten. Um, han var altså på Tja, på bibelskolen og snakka om trening. Så gøy. Det han kan best. Ja. Um, og I anledning det så tar vi torsdagens utgave, altså i gårsdagens utgave. Der Fredrik skal uh, rulle på bingotrommelen, få et tall, og så blar vi opp på sida det havner. Forrige gang så hadde vi jo uh, premiere av Fredriks bingotrommelkarriere. Ja, og nå fortsetter vi den, siden det gikk så strålende. Ja, <laughs> takk, ja. Alle, tusen takk. <laughs> Bare, du, det er mange sider i gårsdagens utgave. Det er 40 sider. Oi, oi, oi. Det er mye å gå på, altså. Ja, kjør på. Ok. Vi ruller, vi ruller, vi ruller, og et blått tall er kommet. Å! 14. sier 14. 1, 4. Skal vi se. Det står altså så mye spennende fram til side 14, og der står <laughs> Ny jordmor på plass. Åh, Gratulerer så bra. til helsestasjonen. Nå er det 160 stilling med jordmødre på helsestasjonen. Og det jeg tror, det er at jordmødre det er veldig viktig. Veldig viktig. Det hadde vært litt smell hvis de ikke hadde hatt jordmødre, tror jeg. Ja, og nå har de altså fått eh, Nå er de altså to jordmødre på denne eh, helsestasjonen. Skal jeg fortelle deg noe gøy? Ja. Jeg har faktisk en kjæreste som har lyst til å bli jordmor. Har du det? <gasps> Spennende. Ja, da. veldig spennende. Det er, jo, det er jo, Tenk det å oppleve ja. livets første fase. så mange ganger Det virker jo faktisk utrolig gøy. Ja. Samtidig som du har på en måte peiling på alle som, skal håndtere småunger. Ja. ja. Det burde du jo. Ja. Men, Tilbake til artikkelen. Ja, de virker veldig veldig hyggelige, de som jobber på Demesmo på helsestasjonen som jordmødre. Eh, så I hvert fall på bildet. <laughs> ja. På bildet er de veldig glade. Ja, de ja. smiler og er glade. Så kjør på. Knallbra at vi satser på det som er viktig her, eh, og sånne ting. Men eh, skal vi ta neste side? Vi tar neste side. Ja, jeg kan ikke så mye vi om ruller og ruller. Og vi har en ny side. Ok Det er side 27. 27. 2. 2-7. Oi, her er det heime, Heimevernet. Oi, oi, oi. Er det Sirius Q7? Nei. Da blar var... du forbi, Erlend. Ok, Sorry, det var veldig interessant. Ja, skal vi se 27, det er reklame. Ja! Addensenteret. Så gøy. Gratulerer eh... til de som har reklame der. Gratulerer. Vi tar en ny side. Ja. Og vi har fått en ny side allerede. Det er side 19. 1, 9 Halva! Ja, bingo! <laughs> Og det var hjem! Det var sida. <laughs> Oh, <laughs> gratulerer, Ellen. Heimevernet må ikke reduseres. Ja, for det er et leserinnlegg av Stein Borgersen, eller som vi også kaller han, pensjonert oberstløytnant Borgersen fra Grimstad, som skriver at fors forslaget er merkelig og etter mitt syn direkte uforsvarlig. Eh, forsvarssjefens forsvarssjefens eh, fagmilitære råd anbefaler å redusere Heimevernet eh, fra 45 000 soldater til 30 000 soldater. Ei. Og som en det er, det er minus på 15 000, det. Ja. Det tok jeg i hodet. Gratulerer. Takk for det. Og 15 000 soldater mindre er kanskje ikke det vi trenger i en sånn tid her. For altså, nå er jo jeg veldig inhabil. Jeg har jo Det som er Jeg trodde Heimevernet liksom skulle verne landet. Mm. Hvordan kan de verne landet hvis ikke de kan verne landet? Ja, det er jo det som er problemet. Altså, eh, nå Som sagt, jeg er inhabil. Har, du er veldig inhabil. ja, jeg gått, du er så inhabil! Ja, jeg har gått Heimevernet på farskole, og så vært i Heimevernet et halvt år etter det. Ja. Og så nå du, er jeg òg i Heimevernet. Men du, Erlend, hva syns du egentlig om Heimevernet? Det er ufattelig bra. Ja, det er nettopp. Ja, altså, det kom, altså, folk er folk. No, du skal ha det gøy på øvelse, og sånne ting. Ja, ja. Men når du får f.eks. Nisstyrken, som er en veldig seriøs eh, instans, der har du noen av det mest profesjonelle. Uh, og så sier det seg sånn at Heimevernet kanskje tar Det tar 3 av forsvarsbudsjettet. 3, 3 Og det er 45 000 soldater. Det er 1 mindre enn 4 det. Og så skal du kutte Det tok jeg i hodet. Så skal du kutte med 15 000 mann! Ei, Hæ? ei. Altså, hvor dumt må dere bli, da?! <laughs> ok. Det var altså Erlend i sitt inhabile hjørne. Ja, Når du har en gal russe i nord som prøver å presse deg inn Og gale russ i sør. Ja, og gale russ i sør. Og, og alt som skjer og, og, en galning som holder på å bli presidentkandidat borti ja. Uniten, som vil ødelegge Nato, da, da, er, det, å, da er det ikke så smart. Åh, åh. Du, vi må ta en ny side, Ellen. Ja, for jeg blir så på. Men veldig fint at du skriver om dette, Stein Borgersen. Sånn. Veldig bra. veldig bra. Skal vi se hva vi får. Hva får vi? Og vi fikk side 22. 22. 22. Det var òg oh, <laughs> reklame. det var reklame for en eh, sportsbutikk ja. eller noe sånt, og Erlend ble veldig spent. Ja. ja. Vi tar enda en side, og vi fikk side 90, men det kan vi ikke ha. Nei. Derfor vi si at fikk vi er siste side? Ja, det ja. kan vi si. Ok. Hvilken side er det? 10. 1. 0. Og nå blar som bare Og Erlend blar. Erlend blar. Bygg og leiligheter på Fevik endret planen fra tremannsbolig til seks leiligheter med carport. Oi, oi, oi Så det er altså de skal bygge leiligheter på Fevik. De bygger Så opp gøy. med leiligheter overalt. Gratulerer. Og, ja, gratulerer til de som skal bo der. Det var um, Skal vi bare gi oss der? Vi gir oss der, vi. Så kan folk heller lese litt eh, i seg sjøl, hvis de har så eh, det var altså Grimstad, Adressetidene, som vi leste av her. Ja, og det var vår faste spalte. Og er det som skjer? Og nå skal vi høre ja. Vi skal høre et nytt boyband, vi, Ellen. <laughs> vi skal høre faktisk. Sweet 16 med Sweet Seven Days. <laughs> Vi hørte Sweet 16 med Sju dager. Eller Seven Days. <laughs> seven days. Sieben Tagen, bitte. ja. Og Ukas konkurranse forrige uke var, da var spørsmålet hva het festivalen som var i Grimstad, som inneholdt både barn og ja, bok? både barn Og bok altså Og det var åtte som svarte Åh, riktig. Men hva var riktig svar? Det var Barnebokfestivalen. Ja! <laughs> Fantastisk. uh, og um, det var åtte som svarte riktig. Uh, nå skal Fredrik rulle litt på Viggo-trommelen. Og finne og... Ehm, tallet. Og tallet representerer hvem som har vunnet. Vi ruller, og tallet ble seks. Tallet ble seks, og det var det var Ole Martin Flått. Ole Martin Flått, altså der Gratulerer så, så mye. Flott. Gratulerer Kjempefl mye. Kjempeflott. <laughs> Ok, da har du vunnet to kinobilletter på Kulturhuset i Grimstad, ja. som du kan gi, finne en dame eller gutt og Kom deg ned og se på en film. Eller mamma. Og ned og ja. se på en film. Hent de på mandag eller seinere. Eller senere. Ukas spørsmål, Fredrik. Hva er det? Ja, vi var jo som sagt i sendinga eh, og besøkte et sørligere land i helga. Ja. Vi lurer på hvilket land vi besøkte, altså. Ja. I Syden. <laughs> <laughs> sør for Norge. I, Syden, ja. Og Har vi et hint, Ellen? Potet. Potet er altså dagens hint. Ja. Og nå runder vi av sendinga. Ja. Eh, <laughs> for å si det, det jeg spiste denne sendinga, det var en banan. En banan der, ja, altså. Eh, nå skal vi over på siste spalte. Det er Ugas låd. Og Ugas låd er en sånn reisende sang i eh, USA ja. Eh, som tar for seg hele kartet. Nesten hele kartet. Nesten. Den heter Wagon Wheel, og vi ønsker alle lyttere en god helg. God helg. Kos dere så mye. Ja.